fenestroi quiui laubesone varmigas cae malvarmigas. Fenestroi appartenas alla malplei energie efficai partoi della domo. Ciam exterre brilas la suno, ili heitas la chambroin. Ciam oni enchaltas la heitilon, ili donas la varmon exteren. Novai quasau intelligentai fenestroi promesas la malon. Ili malvarmigu dum somero, cae varmigu dum vintro. Dum en Europo nun dum vintro funccias cutime la heitiloi, homoi en multai aliai regionoi ofte besonas climatisiloin. En Usono, tiui climatisai installajoi consumas gis 6% de la jare productita energio de la lando. En la scienza medio, oni tial serchas de jardecoi pri mediconvenai alternativoi. Gis nun, tiel nomatai reflectantai varmigai sistemoi, estis consideratai kiel mult promesa solvo por la estonto. Cetio, tegmentoi, muroi cae fenestroi estas tavolizitai per certa materialo, kiu sun lumon ne nur reflectas, sed kiu ancau de radias varmon. La problemo estas, dum somero tiui foliagioi prisorgas ja signife malpli alta in temperaturoin en internai spazoi, sed tiu effecto ancau sen gene ecas dum vintro. Tiel, dum la malvarmai monatoi pli altigas la costoi por heitado. La principe pli medicon vena alternativo farigas mal pli efica. Ocasis gis nun multe da esplorado pri reflectantai malvarmigai sistemoi sed prescau en ciui esploroi oni ignoris tiun problemon. Diras material esploristino ce la Technica Universitato de Singaporo. Si nun conceptis, cune cun internazia esplorista te amo, novan sistemon, ciu preteriras tiun problemon. Siai novai, modulatiai passivai, reflectantai, malvarmigai sistemoi, povas automate malsaltigi, ciam extere regas malvarmo. La esplorista teamo presentis la novan technologion sur tegmentoi de domoi. Fenestroi devas ne nur reflectis un lumon cae malvarmigis in mem, sed ili devas ancau tralassi lumon. La shlosilo al successo tiam estis vanadia oxido, kiu estis totita per tungsteno, ca kiu estis surmetita kie plei su protabolo sur la vitro. La avantaggio cetio estas, la sistemo funccias passive. Oni ne besones electran curenton, la sistemo shaltas automate de somera al vintra modo, diras la esploristino. En cia experimento oni metis la shaltan puncton al tut excep gradoi Celsiuso. Se exterre estas pli mal varme ol tiu temperaturo, la vitro tra la nove pli da lumo, cae la effecto de deradiado de energio mal shaltigas. La tavoliso et de tegmentoi reagas iam ecte dudectu gradoi. Tiel nun eblos applici iun technologion Ancau en landoi cun forta shangio de sezonoi, exemple en centra Europo. Gis nun, reflectantai malvarmigai sistemoi habis senson nur en tropicai regionoi.